Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball de Salva Folgado en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 ràdio en el canal 23 de la TDT i en la nostra, en la nostra web www.la977.com i que a més teniu en el dia d'avui el Twitter del programa on està posada la pregunta del WhatsApp, ja sabeu 627 98 03 36 627 98 03 36 la pregunta que vos fem al fil de l'actualitat, i ara vos explicarem el per què, considereu intransferible André Gómez per quin preu el vendríeu? és la pregunta que vos fem. Considereu intransferible André Gómez? Per quin preu el vendríeu? Venim a dir això <clears throat> perquè dels pocs moviments significatius que hi ha hagut en la jornada d'avui eh, se veu un mes de juny llarguíssim, eh? Llarguíssim. No estem ni tan sols a dia 10, estem en, a dia 6 i ja sembla que duguem molts mesos de, des que acaba la Lliga i, i no fa ni un mes però així són les coses a hores d'anar en l'actual València. Eh, avui ha parlat, com dia, dels pocs moviments que hi ha hagut interessants, ha parlat André Gómez, que ha dit que està tranquil, que no li preocupa el que vaig a passar després de l'europeu, però que s'ha desfet en elogis al voltant de la figura de José Mourinho. Ara ho repassarem. I deia, se ve un mes de juny llarg, llarguíssim per als interessos del València Club de Futbol i sobretot per a d'aquells que intentem informar cada dia del que fa el club de Mestalla i és que el club sembla bloquejat i dic sembla bloquejat perquè seria molt injust dir que el València està parat. El València no està parat. Suso García Pitarch es maneja, fa gestions tots els dies. De fet, els companys de Superdeport, i jo repassarem en titulars, eh, van desvelar que ahir hi hagués trobada en Castelló on jugava el filial del Màlaga per el tema de Ignacio Camacho, del mig centre del conjunt eh, malacità. Dir que el València no és Benetxa seria mentir. Però no podem obviar la realitat. I és que a dia d'avui el València està bloquejat. Bloquejat mentre el fair play financer que segons alguns és qui marca el tope del València i segons altres és Meriton que ha decidit passar a una fase, diguem-ne, més austera del projecte València Club de Futbol, com deia, i se fair play financer indica que el València Club de Futbol està a la lliga de peus i mans i mentre no es produisca una o dos eixides grosses, i quan dic grosses me refereix, me refereix no ja tan sols al que puga recaptar el club en concepte de traspàs del futbolista, si més no, i fonamentalment del que pot estalviar-se el club en la fitxa, com deia, fins que no es produïsquen un parell com a mínim de moviments importants, no podrà començar l'efecte dominó per a veure fins a quin punt i profunda transformació de la plantilla de la qual va parlar Suso García Pitache el dia de la presentació del nou contracte de Paco i Estaran es, es pot dur a terme. Mentre no hi hagi novetats importants en les eixides, torna a dir, no ja per lo que puga recaptar el València, si més no, pel fet de poder llevar-se damunt fitxes importants de les que estan bloquejant l'economia del club, puga vostè entendre com fitxa important Álvaro Negredo, Enzo Pérez, Diego Alves, si m'apuren Aimena Benur... Mentre dos d'estes quatre fitxes importants no isquen, va ser complicat que el València puga començar a manejar-se en el mercat. I això va en detriment del València perquè lògicament un València amb les mans lliures i rapidesa per a contractar seria un arma la de l'anticipació per damunt de tots els seus rivals perquè a nivell econòmic és evident que segons els paràmetres que marca Meriton per a la temporada vinent el València no va tindre gran cosa que oferir a nivell de fitxes als futbolistes que vulgui incorporar com deien moltes voltes a nivell de competicions, el València serà un València domèstic, Lliga i Copa, no passejarà per Europa. I a nivell de projecte, encara és un projecte que té que definir-se. I va tindre que definir-se, com deia, amb les eixides de futbolistes. En unes eixides, a més, que donen la impressió, perquè, de moment, com deia, i a 6 de juny no es veneja la cosa, que el València tampoc va poder utilitzar l'arma de l'anticipació. A aquesta arma descartada també, és evident que el València Club de Futbol va tindre moltes dificultats per a refer la plantilla. Per això, és qüestió de preguntar-se si aquesta reconstrucció de la plantilla que vol el València Club de Futbol li dona amb els mínims que té el projecte d'enguany per a poder acometre un any o si més no va tindre que acometre la renovació de la plantilla en diferents temporades és més si el València és incapaç d'assegurar-se diners per als transferiments d'alguns futbolistes hi altres que en un principi semblen intransferibles se fa una aposta molt llarga o molt decididament personal personal per la gent de la casa, se parlen meravelles de Jaume Domènech, se parla també de la importància de Paco Alcácer, lògicament de la de José Luis Gallà, però la pregunta que un té que a fer-se és si el València no aconseguís desbloquejar el problema econòmic que té, tindrà que tirar-me d'on siga, perquè aguantar una altra campanya amb aquesta plantilla crec que no s'ho planteja absolutament ningú. Les 11 de la nit i 38 minuts, eh, de tot això i de moltes coses més, anem a parlar en el dia d'avui. Vos recordo la pregunta en el WhatsApp 627 980336. Considereu intransferible André Gómez? Per quin preu el deixaríeu eixir? I ara, com sempre, és moment de repassar els titulars de la jornada que en el nostre programa i el nostre format sempre comencen amb cinc fotos. André no es banya sobre el seu futur. Ha parlat avui en la concentració de la selecció portuguesa i diu estar sentat en l'Eurocopa. Això sí, s'ha desfet en elogis sobre José Mourinho. I José Mourinho é un gran entrenador, isso não há dúvidas. Agora, em termos concretos do que vai ser o meu futuro, acho que isso passa um bocadinho ao lado, porque neste momento o importante é a seleção. Altre acostament, Suso pel mig centre del Màlaga, Camacho va ser aire en Castelló, en el filial andalús, jugava playoff d'ascens. De moment, el Màlaga no vol desfer-se del futbolista. Del Bosque torna a obviar Alcácer en una entrevista concedida al diari AS, respon que pot ser injust haver deixat fora de l'euro el matalasser Saúl Níguez però també diu que pot ser injust i posa exemples com el de Mata o Isco tornant a oblidar-se del davanter de Torrent. el juvenil el Atlético en semis, el de Nada a Buñol y el Delego a la tornada pero al juvenil del Llevant Unió Esportiva. a Asier Garitano cau de la llista de futuribles según declaraciones a Onda Cero Madrid. Eh, ahora que hemos llegado, lo, normal es eh, que, me, que me quede aquí o que yo eh, quiero entrenar en primera división y que el año que viene espero entrenar en primera división, esa es Confianza en el que está en el que están Valencia, Basket, Teu Matchball y Baixes con Sigma, Rafa Martínez y Mol probablemente. Diot. Pedro Martínez confía en la resta de la plantilla. Lo que tenemos que hacer es eh, confiar en, los otros jugadores que, tenemos, dar nuestro 100% con los que tengamos y esperar que ese 100% valga. O, bueno, y si no vale también dará igual. O sea, dar nuestro 100% con los jugadores que tengamos. Les 11 de la nit 40 minutos. vos recorde Avui és dia de WhatsApp, ja sabeu, és dilluns. 627 98 0336 intransferible André Gómez per quin preu es desfariu d'ell fem una pausa per a la públic i en tornar ja estem sentint les vostres opinions en el WhatsApp del programa Esports en Valencià i fins a la una de la matinada a Esports 97 nit així en la 97.radio. Ràdio restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio posventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La Avenida del Automóvil presenta la primera feria La Avenida del Automóvil, la mayor oferta en la historia de Valencia, más de mil vehículos vehículos nuevos y de ocasión del 10 al 18 de junio y de 9 a 20 horas, excepto domingo. Primera feria, la Avenida del Automóvil. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. y Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Mascotas. ¿Cómo? cocotas el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascocotas, uno más de la familia. Sports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 42 minuts ja sabeu que el nostre primer contingut cada dilluns és la vostra opinió. El vostre parer, la vostra manera de veure les coses, per això hem habilitat un WhatsApp 62980336 i cada dilluns fem una qüestió que eh, esperem sempre siga resposta mitjançant la vostra manera de veure les coses. Esta setmana vos preguntem, ara després sentirem a André Gómez i també Contactarem amb la concentració de la selecció de Portugal per a parlar amb un company de la premsa portuguesa i que ens diga què es parla per allà d'André Gómez, però primer vos vull sentir a vosaltres. Considereu intransferible André Gómez? Per quin preu el vendríeu? Les respostes són estes en el 627 98 0336. WhatsAppéame WhatsAppéame <laughs> WhatsAppéame Hola, soy Luis desde Marbella y la meva opinió és que sempre hem venut jugadors en la història recent del club. Hem venut al Piojo, a Mendieta, a Farinós, a Villa, a Mata, a Silva, i sempre més o menys ens hem refet. Així és que si trauen uns diners i els invertixen en altres jugadors que precisem, ¿por qué no? Hola, soy Iván y escucho desde Paterna. Para mí André Gómez no, es imprescindible en este equipo. Imprescindible no hay ninguno. Yo, si viene una oferta 40, 45 millones de euros, le, daba puerta, pero rápido. O sea, sin dudar. Bonani, Manolo, Soy Pepito de Museros. André Gómez, intransferible, Claro que sí. Es millors no están en venta. i si se venen, alerta per quan se ven, que eixe del Villarreal l'han venut per 35 o 40, eh? Per lo tant, Andre Gómez val 65 d'ahir endavant. Ojito Jorge Méndez a veure el que fa, eh? Ojito. Hola, bona nit. Eh, soc Lluís des de Llíria i vos escolto totes les nits. Pues bueno, eh, jo, André Gómez ahí en el centre del camp veig que és el, el jugador més important que tenim. Ahí en el centre del camp crec que és el millor. Però jo per 40 milions o per 35 sí que el vendria, perquè el veig que és un jugador bo, però per 40 milions el vendria perquè en aquests temps poden fer un altre centre del camp que estiga bé. Entonces jo el vendria, això és la meva opinió. Bueno, un saludo a Salva i Manolo i bona nit a tots. Adeu. Hola, bona nit Manolo i Salva, soc Dani des de Londres. Per a mi és intransferible. Ara, que si ja que vendre-lo, mínim demanaria 60 quilos. Que no ens passe com, com per exemple Jordi Alba, que va eixir per 15 i mira el jugador que és i després eh, equips estan pagant milionades per jugadors que no ho valen mira el Madrid en Danilo i així n'ha altres exemples així que si hi ha que vendre, hi ha que vendre car i si no, que no, que no se'n vaja, que es quede i després, eh, respecte a Paco Alcácer que ahir algú li va pegar algun palet ahir eh, Paco Alcácer haver jugat en companyia de Vicente va, Paco Alcácer haver fet 3.000 gols en una temporada però el problema és que si un equip fa una temporada com la del València per molt bo que sigues el delanter, no hi ha manera de pescar un gol, perquè el baló no arriba. Sinó que Paco Alcácer forever. Bona nit, good night, sempre amunt. El meu nom és eh, Gustavo i opine des de Benimodo i transferible eh, en absolut. Eh, donades les característiques del jugador, la joventut i tot, eh, jo no el vendria per un preu inferior a 35 milions d'euros, per exemple. Gràcies. 11 de la nit i 45 minuts. Després, al voltant de 12 i mitja, com sempre, la segona de les tandes amb les vostres respostes. 627 98 0336. Considereu intransferible André Gómez. Per quin preu el vendriu? Això en el WhatsApp us volem sentir en el 627 98 0336. Hem fet avui la pregunta sobre André Gómez, bàsicament perquè eh, és la veu del dia. Ha parat André Gómez en la concentració de la selecció portuguesa. Eh, parla en portuguès molt tancat, però jo crec que s'entén prou el que, el que diu. Diu que hi ha que centrar-se en lo col·lectiu i no en lo individual. Diu que de moment no està preocupat per el que vaig a passar després de l'europeu, que està ansiós per a que comenci el torneig, però que, que és la seva primera eh, gran cita, però que és una, una ansietat positiva. Eh, que pel que fa a Mourinho, és un gran entrenador i que d'això no hi ha dubtes. Ha dit, per tant, que no està preocupat pel que vaig a passar després de l'europeu, però també ha dit, anem a sentir-lo, sobre Mourinho, que és un gran entrenador. D'esta manera, manera parlava Andreu Gomes Gui en la concentració de la selecció portuguesa. Antes eh, de pensarmos a nível pessoal, acho que uh, temos que pensar num nível coletivo e, e só assim é que a nível individual vamos conseguir se ingrar. E de momento não estou, não estou nada preocupado com o que vai acontecer depois do europeu. Até porque, como disse na primeira pergunta, está, eu pelo menos estou ansioso para que comece pela, pela grande competição, vai ser a minha primeira vez. Eh, claro que uma ansiedade positiva e posso dizer Mourinho é um grande treinador, isso não há dúvidas. Agora, em termos concretos do que vai ser o meu futuro, acho que isso passa um bocadinho ao lado, porque neste momento o importante é a seleção. me senten en el col·lectiu, no en individual, és la primera gran cita, eh, eh, no me preocupa el que passa després de l'europeu, ara estic sentat a l'europeu, i sobre José Mourinho és un gran entrenador, i d'això no hi ha dubtes. Això és el que ha dit André Gómez en la concentració de la selecció portuguesa, sabeu que és un dels noms de l'estiu, i per a saber què es parla precisament per allà, per Portugal, tenim ja comunicació amb el company de Ràdio Renaixença i que és l'enviat especial d'esta ràdio en la, per a l'europeu de França amb la selecció portuguesa. Eh, eh, parlem amb el company Pedro Acevedo. Hola, Pedro, què tal? Buenas noites, bona nit. Buenas noches, para ti también. El compañero de Radio Renaixença que està eh, siguiendo la de la selección de Portugal, que también comienza el europeo dentro de unos días, como el resto de los 24 equipos que están allí. Y en la selección de Portugal, lógicamente, hay uno de los nombres del verano para el Valencia Club de Fútbol. Se trata de André Gómez, que ha hablado en el día de hoy, en la mañana de hoy, sobre su futuro. Ha sido eh, parco en palabras. Ha dicho, eso sí, que bueno, que de momento no le preocupa mucho lo que vaya a pasar después del europeo, que él ahora está centrado y también ha tenido palabras de elogio sobre José Mourinho. No sé si os ha eh, sorprendido un tanto el que primero André dijera que sobre su futuro no había mucho que hablar, pero que eh, hablara tan abiertamente bien del de, actual entrenador del Manchester United, de Mourinho, eh, Pedro. Sí, eh, sabido que Mourinho es un entrenador que aprecia las cualidades técnicas de André Gómez. Eh, es un jugador que José Mourinho eh, no, no ha escondido que le gusta mucho el jugador. Eh, la prensa en los últimos días ha colocado a André Gómez como un posible refuerzo de Manchester United. Y claro que un jugador de esta dimensión, un jugador que, que tiene 22 años, un jugador que tiene un futuro muy largo, es natural que José Mourinho esté atento a un jugador de estos y es siempre una posibilidad porque es un entrenador que conoce muy bien el jugador y las cosas se pueden hacer. Pero André Gómez lo ha dicho y muy bien que en este momento está ahí concentrado en la selección de Portugal y los jugadores de la selección que tienen hablado de mercado dicen todos lo mismo, que en este momento la concentración es en la Copa de Europa y no más y nada más. Lógicamente, como no podía ser de otra manera. Ahora yo lo que quiero es, más allá de lo que diga el jugador, entre vosotros, la prensa que estáis siguiendo a la selección, lo que os pueda decir gente de la Federación Portuguesa, eh, ¿qué se está diciendo sobre el futuro de André Gómez? ¿Tenéis algo claro? El Valencia sí que eh, hemos dado ya la información que eh, hace dos fines de semana, cuando el fin de semana de la final de la Champions en Milán, hubo un intento de negociación de la Juventus de Turín por el jugador y el director técnico del Valencia, Suso García Pitals, le dijo no, André Gómez no está en venta. Ahora mismo, más allá de esto que sabemos, en la concentración de la selección, ¿qué se habla sobre André Gómez? ¿Tenéis claro que puede salir del Valencia? ¿No lo tenéis tan claro? ¿Cómo veis al jugador? Lo que se dice en Portugal es que es una posibilidad, mm. solo una posibilidad eh, para los posibles refuerzos de Manchester United, eh, porque hay, la asociación José Mourinho al jugador y claro, al a empresario Jorge Méndez. Eh, que es como, como se sabe el empresario de José Mourinho también. Eh, es la única asociación que se está haciendo como una posibilidad, no más. Ahora hay aquí un aspecto que me, que, me parece muy importante, que es si André Gómez va o no sobresalir en, el, en la Copa de, Europa. Claro, claro. Es un dato muy importante, muy importante porque, en mi opinión, eh, el entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, eh, está eh, tiene una duda en el medio campo de Portugal y esa duda es André Gómez. ¿Juega o no juega? André Gómez sí, André Gómez no. Es, la duda de, Fernando Santos. En los restantes tres jugadores no hay dudas, pero en esa posición, que es una posición a la izquierda del medio campo de Portugal, es la única duda del seleccionador. ¿Y por qué? porque Portugal tiene muchas opciones para la línea media. Eh, y André Gómez, en mi opinión, es el jugador que está ahí en este momento, es el jugador que está ahí en, primer, eh, en la primera plaza para ocupar esa posición. Eh, y si André Gómez jugar, y si jugar a un alto nivel, estoy convencido que podrá haber algo con André Gómez eh, en este verano. Eh, lo que sí que teníamos nosotros constancia, y posiblemente por eso Valencia ha adoptado esa medida de fuerza con la Juventus, porque sabía que no iba a enfadar ni a André ni a su representante, a, como tú decías, Jorge Méndez, es eh, el hecho de que Caso de salir del Valencia, eh, André no está a disgusto en el Valencia ni mucho menos, pero caso de salir, sí André tendría preferencia en la Premier sobre el calcio, sobre la Liga Italiana. Es decir, que eh, si tuviera que salir del Valencia, para él está mucho antes la posibilidad de poder jugar en un club inglés que en la Liga Italiana. Sí, y estamos a hablar de Manchester United, estamos a hablar en dos de los tres mayores clubes del mundo Estamos a hablar de un, de un club que va a hacer una apuesta muy, muy fuerte en la próxima temporada con un entrenador como José Mourinho, que es para ganar la liga inglesa y pienso que eh, no hay opción. Eh, André Gómez, eh, entre una situación de posible traspaso para Manchester United o para Juventus, no va a dudar, va a ir para Manchester United es muy atractivo el, proyecto de, de de Manchester United, la dimensión del club y la propia dimensión de la liga inglesa, muy más importante, muy más importante do que la liga de Italia, do que el eh, calcio en este momento. Pienso que la opción clara de André Gómez a tener que optar entre las dos ligas vai a optar eh, por la liga eh, inglesa. Vamos a ver cómo, cómo se vaya a desarrollar esta cuestión de André Gómez. Eh, ¿Qué podrá ser un de los nombres eh, del próximo verano en el fútbol europeo. No tenemos ninguna duda. Por cierto, ¿qué tal nivel está exhibiendo André Gómez en los primeros entrenamientos con la selección? Hablabas de esa pequeña duda del seleccionador, que imagino que será más eh, por la cantidad de, hombres y de nombres que pueda tener en el centro del campo. Y él y André, ¿qué tal está respondiendo a, las primeras, a los primeros entrenamientos de la selección? Eh, diría que está haciendo una prestación muy regular, eh, André Gómez. Ainda no está, en mi opinión, muy adaptado a la posición que le ha sido destinada por el eh, entrenador de Portugal. podrá jugar André Gómez, podrá jugar Adrián, que ha estado en, en destaque en Sporting de Lisboa, o Renato Sánchez, que se ha traspasado de Benfica para Bayern de Múnich. Eh, en, este, en, este mes. vamos a ver, eh, pero eh, ha sido un jugador muy regular, es un jugador que se sabe que precisa de algún tiempo de adaptación porque es un jugador muy joven en la selección, ha llegado a poco tiempo a selección de Portugal, está ahí ainda a imponerse en su plaza, en su posición que le ha sido destinada por el eh, seleccionador de Portugal. Eh, pienso que en este momento André Gómez eh, precisa de un partido que podrá ser miércoles, que Portugal va a realizar en Lisboa con, con Estonia, para así afirmar definitivamente como, como titular de la selección de Portugal. Eso le puede ayudar muchísimo, como decía antes eh, Pedro Acevedo, el sobresalir o no, el tener una buena o no eh, Eurocopa a la hora de hablar de su traspaso. Desde la concentración de la selección portuguesa, el compañero de Radio Renaisensa, Pedro Acevedo. Pedro, muchísimas gracias, nos seguimos escuchando. Un abrazo. Un gran abrazo para ti también. Buenas noches. A Pedro Acevedo, allí en la selección, el core de la concentración de la selección portuguesa, Teníamos eh, un home casi como si fuera de de l'altre sentit, porque que eh, cada volta que requerim a Pedro no té cap problema en atendrem Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues esto es lo poquet que ha manejat avui, si és paraules eh, de André Gómez que la veritat és que no poden induir a pensar eh, que vaig a quedar sense en la baixa, perquè ell no diu que vaig a quedar sense, diu no me preocupa el que vaig a passar després de l'europeu. <laughs> El que vaig a passar després de l'europeu pot ser que ja ho tinga fet d'un altre club. Se poden interpretar de moltes voltes, de moltes formes, Manolo. Uh -huh. Igual que hi ha molta gent que interpreta que li ha, tirat un, li ha fet un guinyo no? a, a Mourinho quan ha dit eh, allò de que és un gran entrenador, eh, perquè molta gent interpreta que probablement el seu futur acaba en, en la Premier i acaba en el, en el United. Mm, mm este assumpte, Manolo, no va tancar-se mentre no acabe o mentre no concloga l'Eurocopa. Per tant, és un dels altres, desgraciadament, dels assumptes de, de mercat que en el València van anar, van anar per a llarg però bueno, sí que és cert jo vaig dir la setmana passada que sempre que se li preguntava a Andrea semblava com molt cansat respecte a la seva eh, situació la informació que tenia és que el futbolista se vol quedar a València altra cosa és que bueno, pues al final el convencen les eh, lliures, no? Estes línies de, de la Premier i accepta anar-se'n del València per a jugar en, en Anglaterra, però el futbolista sí estava molt còmode i estava molt, molt a gust. Igual que, igual que Negredo, el que passa <laughs> que la situació d'André no és la mateixa situació que la de, que la de Negredo. Però bueno, Manolo, altre assumpte, parlant de Negredo, altre assumpte, igual que el de Negredo de Mercat, que va per allarg en el, en el València esperarem uh -huh. pues, més declaracions, més entrevistes, perquè tot allò que digui André des de la concentració de Portugal va tindre transcendència, perquè se li va preguntar permanentment pel seu futur. Pues segur que sí, i a tot això, a, a més a més, des del poc moviment, un afecta a un que ja és ex de la plantilla del València, però que ha sigut el València fins fa molt poquet. El 16 de maig vos contàvem que teníem eh, notícies que Feguliu tenia molt avançat amb el Fenerbahce de Turquia. <clears throat> En el dia d'avui, el mateix jugador ha col·locat en el seu compte d'Instagram una foto amb l'escut del Fenerbahce i amb l'escut del Sevilla i posa molt pront triaré equip Fenerbahce o Sevilla. El Sevilla me conten que ha accelerat molt els tràmits després de guanyar la eh, Europa League, la tercera Europa League d'Unai, després de que quedara resolta la continuïtat de Monchi en el conjunt sevillista i lògicament ahir qui més ha tingut que veure és una Emery, que no oblidem, Salva, és qui en el València, després d'una dolenta campanya mitja temporada cedit a l'Almeria, va confiar en ell i el va acabar eh, eh fent titular en el València. Sí, efectivament, Manol, i seria altre futbolista del València que abandona la disciplina del conjunt de, de Mestalla i que pues, passa a formar part de la plantilla del conjunt de, de Nervión. Però bueno, avui la informació referida a Fegulí, feia temps, Manolo, que no tinguin notícies de, de Fegulí respecte uh -huh. que sabíem que se n'anava del València, però encara no ha, ha signat contracte amb cap club. Per tant, avui ja el futbolista en el seu compte oficial d'Instagram, Fegulí Oficial, pues s'ha posat aquesta imatge, eh, algo cutre també, eh? perquè ha mesclat els... Eh... Els ha barrejat els dos escuts, sí. S'ha barrejat un poc cutre, però bueno, ahí, i ja, no se maneja massa bé en Photoshop. En breu però l'escut del Sevilla l'escut del, del Fenerbahce diu Coming Son, Choose My Team, Fenerbahce o Sevilla. A partir d'ahí, pues, muy pronto llegará, en breve <laughs> pues, decidirà en quin club va jugar la pròxima temporada, jugant amb el suspense també eh, Fegulí respecte a quina camiseta vestirà la pròxima temporada, Sevilla o, o Fenerbahce, i evidentment eh, per anar-se'n al Sevilla pues, haurà tingut pes o tindrà pes la figura d'una Gemerí. Bueno, de la resta del València poc a dir, com dèiem, Salva, no és que el club no es menege... Jo de Fegulí ho tindria clar, també. Excepte que te paguen una mort en Turquia, jo me n'anava a Sevilla. Que pot ser en el que estiga fent dudar, claro. dubtar, Exacte. però sembla que n'hi ha morterà eh, del Fenerbahce, que és el que fan els equips turcs per a eh, bastar alguns futbolistes. Com deia, de la resta salva, en principi, no hi ha moviments destacables. <clears throat> No podem dir que el València no estiga manejant-se, perquè si està manejant-se el que sí podem dir és que tenint en compte el, projecte, el projecte de mínims al que va este club, el València a d'ara, i amb els problemes que té de fair play financer, fins que no es produïsquen una o dos eixides si a, sobretot, alleugerir les nòmines o el cost de plantilla, el València està bloquejat. Sí, en tot cas, Manolo, avui els companys de Superdeporte pues, se eh, traien esa, esa informació que saben a ir a l'estadi de, de Castalia, Suso García Pitarc, amb motiu d'aquesta eliminatòria de playoff d'ascens que estan disputant del Castelló i l'Atlètic eh, Atlético Malagueño, pues eh, allí, com que estava director esportiu del, del Málaga, Arnau, mmm, també estava el tècnic actual del Màlaga per la pròxima temporada, Juan de Ramos, el seu segon, eh, José Gómez, pues, eh, cap allà se'n també Suso García Pitarc, va coincidir en la, en la llotja, mm, desconegam Manolo si va parlar amb Arnau, el director esportiu del, del Màlaga, però és cert que Suso mm, i dirigents del Màlaga coincideixen en una, en una llotja pues probablement se puga parlar de, de Camacho, que ja és un contacte, i, i que és un mitjantre, ja sap, també, un que, que interessa. Ja sap també que el Màlaga, si no es remet a la clàusula, se remet a un preu proper a la clàusula, estaríem parlant entre els 17 i els 20 milions d'euros. 18 quilos la clàusula. Pues eh, ahí estaria la, la situació per a el València que intenta contractar este mitjantre, que seria la guinda del projecte, probablement, eh, i, però que va tenir molt complicat el València gastar-se ixos eh, diners. Eh, per a tancar la informació del València, eh, continua, i com és tal, hem de reflectir-ho, el malestar dels membres de la Curva Nord amb la mesura proposada per el València Club de Futbol i estan intentant manejar una concentració per al divendres a les 8 de la vesprada per tal de manifestar-se contra la mesura que limita l'edat dels membres de, de la curva nord. Continuarem informant de tots els moviments que puguen haver-ne. Saben, en quant al llevant una esportiva, hem de parlar del juvenil perquè ja té rival en les semis de la Copa del Rei juvenil. Sí, serà l'Atleti de Madrid, després de que el llevant esportiva... L'Atlético ser... d'Òscar. <clears throat> L'Atleti de Madrid d'Òscar Fernández, després de que el llevant esportiva se desfera del Rayo Vallecano en quarts de final de la Copa del Rei juvenil, pues el juvenil a Granota, que ha sigut emparellat amb l'Atleti de Madrid en les semis de la Copa del Rei, l'Aire ida, nada, que es jugarà el 12 de juny a la ciutat esportiva de Buñol, la tornada el 19 de juny a Madrid. Pues això és el del que dona de si el Llevant un Esportiva i continua buscant entrenador i avui ja n'hi ha un que s'ha <clears throat> baixat del carro. Sí, a Sierra Garitano, que acaba de pujar a primera divisió en, amb el Leganés, s'ha declarat als micros d'Onda Cero a Madrid, Manolo, que el seu desig es continua en primera divisió, per tant, es queda en el Leganés i descarta la possibilitat d'anar cap al Llevant. Eh, ahora que hemos llegado, eh, lo, lo, lo, normal es eh, que, que, me, que, me, quede aquí o que yo eh, que quiero entrenar en primera división y que el año que viene espero entrenar en primera división, esa es mi idea. I demà en bàsquet n'hi ha un més vol per a València Bàsquet. Guanyar o vacances? No hi ha més, no hi ha volta de fulla, no hi ha opció a esmenar la herba per al conjunt eh, valencià al qual pues, se li acumulen encara més la possibilitat d'afegir algun lesionat. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, un València Bàsquet que per si ja farà poca la baixa de Sigma i la de Rafa Martínez confirmada en la jornada d'ahir, avui s'afegeix la de Antoine Diot, que és dubte més que seriós per a poder rebre demà el conjunt del Real Madrid en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Sí, i és que sembla més que el València Basket està arribant no? a este fi de temporada. També pot ser lògic amb el dipòsit pràcticament ja buit. No? N'hi ha jugadors amb moltes molèsties i un d'ells és eh, el francès, com bé comentaves, eh, d'Antoine Diot. Arrossega problemes musculars a la seva cama dreta avui no ha pogut entrenar, apenes eh, podia tampoc caminar, i ara mateix és un dubtor seriós no? de cara al partit de demana, encara que jo crec que va forçar porque la situación lo, lo demana, no? Y ahora ara el valencia Bàsquet ya no es pot permetre més sobre todo también la jugador con pot ser important per en ese perímetro, como ese eh, Antoine Diot. Te comentaba lo de las lesiones, porque también otros jugadores están jugant tocats, és de Justin Hamilton, que ya valen comentar que eh, encara cara a sobrecarga, no está 100%, Bojan Dulevich también... eh, té problemes. Eh, també eh, Guillem Vives ha jugat inclòs infiltrat en un dels dos partits d'esta sèrie de, del playoff per un tema muscular, però tots estan forçant perquè saben que l'equip els necessita i que no poden venir-se enrere. I que demà veurem com està, com està l'equip en una sèrie que està seguint exigent, sobretot perquè en apenes dies van a jugar tres partits i a més amb un rival d'entitat com, és el, com és el Real Madrid. Bueno, de qualsevol manera, anem a veure exactament què és el que té disponible demà Pedro Martínez per a s'encontre, encontre, a veure si eh, se pot obrar el miracle, però jo lo, diot, lo de Diot, quan li he sentit eh, l'Antoine Diot, quan li he sentit eh, Juan Madrid pràcticament, que no pot ni, ni, ni a caminar, pues, me sembla quasi un miracle que pugui estar demà. Sí, evidentemente, no? Y si te semblan, precisamente, eh, precisament a técnico uh del, Valencia València parlan de les y sobre todo d'aquest dubte como es el del francés eh, Antoine Diot. Antoine, después del partido, se quejaba de, la pierna y ayer estuvo haciendo tratamiento, pero hoy no puede ni andar. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver, no tengo más información que esa, la de que eh, se ha cambiado, eh, ha calentado y, ha parado. O sea, entonces, eh, no sé más, no sé más. De Rafa sí que sé más, que ya, sabéis que Rafa es baja y, los demás están bien. Y de demà Valencia Bàsquet que te una final porque después del 2 a 0 ya no pot tres más derrotes si es que no vol de vacances avance Dora Está en una situación límite, con reconocía el técnico del Valencia Basket Pedro Martínez, pero y yo confía en que el seu equipo reaccione y demás, por lo menos puga competir delante del Madrid. Al equipo lo veo bien, lo veo concentrado. Obviamente estamos en una situación límite en el playoff con el 2-0, pero eh, veo a los chicos con ganas, con ilusión, no, no veo al equipo entregado, no veo a, los jugadores pensando ya en, acabar la temporada, sino en hacer las cosas bien para, para intentar ganar y, intentar alargar la serie todo lo que podamos y, y, bueno, ver lo que pasa. Ahora mismo no, no hay que pensar ni en el quinto partido ni en el cuarto, hay que pensar solamente en mañana en hacer un buen inicio de partido, en defender bien, en, atacar bien y, tener confianza en, nosotros mismos y, ya está, y, intentar ganar dando nuestro 100%, ese es el objetivo del partido. Bueno, pues eh, el objetivo de València Vázquez de com es salvar el matchball y que no comencen ya les vacances. evidentment, no, tractar de guanyar, arribar per almenys a l'encontre del pròxim dijous, ahir també intentar guanyar i fins on puga arribar aquesta eliminatòria. Ara l'objectiu és allargar-la, evidentment, el màxim possible, un València Bàsquet Manolo que juga també eh, pues, davant l'història, no? perquè cap equip ha remuntat un 2-0 en unes eh, semifinals i, a més, el València Bàsquet no presenta bons números eh, com a local en un partit de playoff. Ha perdut els últims set partits que ha jugat en una sèrie pel títol, en una semifinal, i a més eh, també eh, s'afegís les males dades davant el Real Madrid, que ha guanyat les últimes cinc visites al pavelló de la Fonteta. A veure si demà eh, pot canviar alguna d'esta dada històrica, perquè això significaria que el València Basquet ha guanyat, i això sí, se va comptar amb el factor Fonteta, que ara mateix és el més important, i demà eh, se va preparar un gran tifo en la senyera Fonteta per a quan misca l'equip a la canxa de la Fonteta per tal de que el ja predomine demà i que això pugui ajudar l'equip a, a aconseguir la victòria. Imagina que, eh, tot i ser el match ball i que les coses no pinten massa bé, eh, ple total en la Fonteta. Sí, sí, s'espera, evidentment, que, que estiga la Fonteta, si no plena, sí, pràcticament. Eh, les entrades eh, han sigut, además, ficades a un preu molt elevat. Eh, la més, eh, la més barata costava 50 euros, que és un preu elevat, sobretot tenint en compte que la mitjana és de 15 euros normalment en qualsevol partit que ha jugat el València Bàsquet com a, com a local, però eh, recordant que tots els abonats amb el seu passe tenen dret a presenciar tots els barris de, de l'equip. Demà, evidentment, es presumís una gran entrada malgrat ser 2-0 advers, però jo crec que l'afició té ganes de bàsquet encara, té ganes de veure una semifinal i un playoff davant del Real Madrid i segurament tractaran de donar el seu suport, per lo menys, com te comentava abans, de forçar aquest quart partit i de continuar somiant en una, en una remuntada que de moment sembla difícil, però fins que no acabe de mal partit no és impossible. És a les 9, serà des de les 9 més quart en la sintonia del de Superbàsquet en la 97 97.7 Ràdio i estarem, com sempre, pendents del nostre Juanma Romero. Romero, gràcies. A tu, Manolo, bona nit. 12 de la nit i 9 minuts, tanquem la primera part, la part informativa, entrem ja de seguida en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 2 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi a Esports 97 nit, així en la 97.7 ràdio, com sabeu, fins a la 1 de la matinada. Està per així Folgado. Què tal, Folgado, com estàs? Pues així estem, Manolo. <laughs> Mirad, ¿no? Lo que da el día. Porque ha pegat, ha pegat a fugir Jaime Ortiz. Sí. Ha pegat a fugir. Pues ahí está, ahí está. Así estem. Així està també Vicent Semper, el company del Murciélago con Levante Televisió. Hola Vicent, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com estàs? Molt bé, estic sorprès perquè Solda, eh, Folgado té una capacitat de, de recuperació tremenda. Després d'un esforç que ha fet este cap de setmana, ahí aguantant tananos, aguantant eh, eh, tronaes, granís quasi, una, una tronada d'aigua una solana diumenge. Guapa, eh? Salva, o sigui... Dissabte tinc... va caure una guapa, eh? Allà en Laia, tio, que tenen una meteorologia estranyíssima i estava allà Salva Folgado aguantant-ho. Un fenomen. No aguanta tant els partits de futbol. No sé si ensenyat la... No sé si ensenyat la foto. Una altra volta. <laughs> pensar-la en Twitter. ¿Eh? ¿La podéis, la podéis penchar? Sí, por favor. Eh, la, ¿Sí? Fo la, fo la, foto para pencharla, ¿eh? Foto para pencharla. Carlos Bosch, Relatos en Carlos Superdeporte, Deporte, que tal? Bona nit. Bona nit, penxeu la per favor. La foto, eh? la foto és per a mirar-la. Jo també he eh? vist alguna foto este cap de setmana que estaves fent de speaker, no? Sí, bueno. La a fugir de xiquets. Un poquito de, de, hombre orquesta, un poquet. Sí. No, no, m'aguanten prou, eh? Sí, jo també sí. vaig fer de speaker, vaig fer de speaker en el planter, per exemple. Sí? No el dissabte, quan anavia, sinó estos radars. Uh mhm. -huh. Molt de eh. no? Me deixa enganyar, també. Sí. <laughs> Estigueres en Villa, no? El dissabte sí. En el guaje. ¿Qué tal? Un fenómeno. Encantador, como siempre. Sí, un espectáculo. Después, eh, mm, estás en Villa y estás feliz, pero cuando <laughs> se te, te pasa... Y, y ahora les mones que teníamos así comparados <laughs> en Villa... o sea, ¿Dónde estábamos y dónde estamos? Con simple, y lo que somos. Con que acaba de decir Manolo lo, lo del Instagram. Has ah, flipat, sí, sí, sí, eh? Has flipat, eh? Sí, sí, ¿Será ell. Sí, en sí. oficial. En el seu... Eh, eh, anunciar, ficar el, el, el, sí. els escuts dels dos equistes que pot anar. Pròximament triaré equip. I <laughs> fica els escuts, o sigui, és una cosa... És la primera vegada que un futbolista fa això, no? Jo no, jo no, jo no... Mira, ho anava a dir abans, però és cert, no ho recorde. Futbolista, futbolista... d'un nivell, vull dir, primera divisió, tal, perquè alguna de segona vegada segurament haurà ficat una cosa, una cosa d'este, però un tio internacional per Arxelia, que és el rei del futbol africà, i que fique eh, com diu Salva, en un Photoshop... Ara, ara estan dient que és fake, que Fegulí no té... Instagram? Instagram. Instagram. És que clar, fica Fegulí oficial, però no està certificat el compte. I després sí que és de veres que fica fotos prou íntimes, que és el que una miqueta desvela si un, un compte... És, és oficial o no. Clar, està en, un, en el vestidor, que possiblement... Ah, però te poden trucar també de tres eh? Eh, per tant... Eh, en qualsevol cas, si compara, jo no me la xuaria, si aquesta oficial. Si comparar a Figulí en Villa és fer la mona, Y a, no, a, no, no, a no, pregunta... no, no, comparar no, és que no se pot eh, comparar. No té comparació, efectivament. Eh, ho he contat este migdia en, en Ximo Rovira i en mm. Bau i mm, tots sabeu qui és Requena Munt que a Sant Pere li vol molt, mm -hmm. La Piedad, Piedad. Piedad estava plorant. Però plorant. Jo m'arribé i he Piedad. I estava la germana i, i què li passa? i estava plorant i m'ensenyava plorant perquè s'havia fet una, una foto, foto amb Villa i perquè Villa l'havia reconegut Vull això, dir, eh, això... però plorant d'emoció que eh, òbviament s'entén i, i, i Villà me conta que, que per exemple de repente arriben dos, cinc, dos nanos uh -huh. que li ensenyen una foto que, se, que es va firmar ell quan tenen dos, dos, dos, criajos. dos xiquets de Edge. i les 5 o 6 anys després van dos a vegada vestits a fer-se la foto que reconeixia a aficionats això que, demostra... que, que reconeixia més majors Y cuando va a volver a Piedad, hombre, ¿cómo estás? No es que si digues no, pero que... Se, se acordaba de Clar, claro. Piedad ahí se espatarraria, claro. claro. <laughs> Eh, sí, eh, pero per l'amor de Déu. A veure, bueno, a, a, terme, a, a, la, la sea. ben entesa l'expressió. Estava plorant d'emoció, i jo, que això vais por ello. Una pero... aficionada del Valencia, mm. plorando per, perquè Villa l'havia reconegut. Això demostra que... que a voltes, i la de d'això son culpables, quan carreguem en la valua de, de, de la gent de la casa, no és sols gent de la casa, és gent que se senta com gent de la casa, perquè Villa és asturià, de Tuïlla, de pura cepa, però és un tio que entronca perfectament amb el València de Futbol i amb el valencianisme. I jo, jo parlava avui, en la columna que escrit per el diari Levante, eh, que ja estava una miqueta de, de, de desgastar el doblet, no? I Villa és un exemple. No, no fa falta anar a un passat eh, tan gloriós com el de doblet. Fa falta tindre a voltes eh, referents i Villa sense estar en la, una de les èpoques més glorioses del club, perquè se va guanyar una Copa del Rei, però no és una de les èpoques més glorioses del club, és cert que és un tio que se va convertir en referent per a tot el valencianisme. Bueno, que... Bueno, perdón, No, no, no voy a parar de los dos germanes este porque me, la verdad es que siempre de, en el meus desplaçaments en el Valencia eh, me, semblava, casi tots. me cridava sempre l'atenció veure-les en tots de desplaçaments de Lliga. Uh -huh. En Mara tots els desplaçaments de Lliga estaban a més, identificades perfectament les seves samarrete, les dos, les dos chermanes una porta la de la senyera, l'altra, les dos també molta presència, molt actives en les xarxes eh, socials, i per a mi un exemple pues de, de, de, de l'aficionat de tota la vida, no? Mm. Que, que té arrelat ahí en el seu cor el sentiment de, de ser del, del València i que allà on va, pues... Eh, eh, jo, jo, jo, l'acompanya, no? Jo volia tirar més a, a la figura del futbolista, no, no anem a dubtar si del valencianisme ni de, ni de Piedad de HM, ni de ningú. No, òbviament. I que cada un sent el valencianisme exacte. com, no, no, com, li, com li dona la gana, eh? eh? el valencianista més reguinyós, per dir-ho sí, de manera sí, simpàtica, sí, sí, sí, sí. és igual, eh? Eh, eh, és igual. Perquè, per exemple, jo avui he fet un tuit de Baraja jo dic, fic, està escrit algun dia entrenar al València i algú em a diu... A mi avui m'ha aparegut i algú... de poc gust la seva declaració. Sí, bueno, això és un altre tema. Jo, mm, Baraja, bon gust, però el do de la paraula no el té. Té altres no, coses, ni de la simpatia, ¿vale? evidentment. Vale, L'entorn me xupa un huevo. Té, té altres coses. Vull té altres coses. I, com... I algú me diu, pues en Elche ara acaba muy hartos de él. Y yo, fica, no seré yo quien diga que los de Elche no saben lo que quieren. ¿Vale? No seré yo, ya sabrán los aficionados de Elche el que diuen. Per això dic, no ha quedat bé allí. Cada sent, no, no, cada un sent el valencianisme com, com a la seva manera. Jo, si me permeteu, vull, vull contar l'anèdota que escrivia ahir el diari, que m'imagino uh -huh. que ja sabeu quina és, que l'ha contat avui a migdia, però petit uh mm. -huh. tornar a contar-la. Pues torna, torna a contar-la. Era eh, un dia de mes d'agost de 2013-2014, 2013 crec que seria, el València havia fitxat un tal, a un tal Dorlan Pavón. Dorlan Mauricio Pavón. I aquesta anècdota la conte per a, perquè entronca el que estaves dient tu. No jugadors de casa, sinó jugadors que, te, que enganxen i que, i que realment són persona, o llámalo com quieras i quan acabe l'anècdota uh mhm. -huh. la gent ho entendrà. A, a la primera no fa falta... Eh, està bé el uh -huh. doble que dius tu, no? Al final, el que hem de fitxar futbolistes, bueno, abans en l'anècdota, no? i eh, el món d'internet ha canviat el contingut dels diaris també, i antes se feia molt una cosa que, que també ho feia per exemple en Canal 9 i nosaltres ho fèiem sempre que eh, venia un jugador de, de fora a València i anaves a i feies l'últim enllaç d'avió en ell, de Roma, jo no feia de Roma a, ah. a València, en este cas era de, de Madrid a València, jo feia Colòmbia, Madrid, Barajas, no, aeroport, i ell anava de Barajas a Atocha i en Atocha agarrava l'AVE a València. Uh mhm. -huh. Pues estaven Andrés i Roberto, un fotógrafo i Andrés García, el redactor, uh mm. -huh. esperant en, en, en, en, en Atocha, en l'estació d'AVE, a, a, a Dorlan Pavón. I en aquest moment apareix l'expedició de l'Atlètic de Madrid perquè se anaven, era dimarts, i l'endemà dimecres jugaven la Supercopa d'Espanya, era en agost, finals d'agost, primer partit de la temporada, uh mhm. -huh la Supercopa de España ante el Barça. Y de repente, de la expedición, de la fila, ¿no? De, de Chuazo de Madrid, boom, Y a uno que se nís, ¡ah! bota el chicote cordón seguridad, que no, no sería tal, sino... Uh -huh. Bota, se nís de la fila y se va cara a Andrés y a Roberto. Y a la Villa, que acababa de fichar y sea en Pedati Madrid. No, y es diu, ¿qué hacéis aquí? Villa <laughs> digo, aquí frasitos del <laughs> super, del super, claro. I <laughs> esto li diuen, pues estem així, Pero que ahora viene Pavor, que es un delantero que ha fichado al Valencia, que viene de Colombia, y Villa de joder, no, no cambiáis eh? Porque a Villa también les había hecho un reportaje similar. Bueno, digo a todo por el periódico, va, venga, no sé qué. Bueno, me voy, me voy, porque saluda, saludos al periódico, saludos a la gente de Valencia, no sé qué. Sí, sí, sí, me voy, que me voy a Barcelona, y se va. Eso pues, queda como una anécdota de un tío simpático, un tío educado, un tío great. Mm. Pero la anécdota ya... Mm, de de dimensión brutal quan t'arriba Torlan Pavón en una dona de cuero ahí en plan en plan eh, hip hopero de estos mirando al piso y, y se Andrés y digo mira Torlan somos del periódico de Superdeporte hemos venido de Madrid a hacerte una entrevista y digo no, no, yo no hago entrevista digo hombre pero es que hemos venido de Madrid es que ese es mi problema y eso diu Torlan Pavón las periodistas de Superdeporte sin se mirarlos a la cara y Andrés García, digo, me caga en la puta. Si acaba de pisar <laughs> me pilla. Claro. Ay, sí, de la fila Villa, saludarme. ya la ve este. pero cambiazo. Y, pero espera, es que me toca Andrés García, dije, eh, mira lo que me está pasando. Y me conté, ya me ha pasado eso. Y yo creo que algo importante va ese dije el, el panquebao este que hago fichado, <laughs> que no se va a hacer ni una foto. Y al final, mmm, pues contestar tres preguntas y se fue dos fotos. obligad no ya obligad sino algún le parece de que, tío, no es boniato, li tocarà representar representant que se fique i se faci tres fotos, home, i no siga moniat. Tu imagina't, Pavón. Pavón. I Villa. I on està Pavón i on està Villa. I aquesta anècdota val pues, per a, a, a, es, eh, diu tantes coses en tan poquet de temps, en, en tan poquetes paraules, diu tant, uh mhm. -huh. que jo l'altre dia estava en Villa encantada de la vida i deixa que continuï l'altra de l'altre dia, Porque ahí hi periodistas molts periodistes que además a trabajar y n'hi que no, pues que nada a el matino. o a saludarlo. No, ha vaig a dir pero noms, lo que hice bueno, sí que vaig a dir algun nom. Conrado Valle, nada, Conrado Valle y el seu fill era un llibre de Villa, y estaba David Torres, o estaba Miguel Ángel Bar, o estava... Però si vosaltres no han vingut a veure, uh -huh. que Villa es firmara la camiseta als fills. Eso normal, también. els fills passaven de villa, els fills estaven allí en el planter <laughs> jugant a futbol, correguen amunt i avall. Eren més pares que per als fills. Que tenien la il·lusió eren els pares, tio. Sí, allà anava Conrado en el llibre de Villa amunt i avall. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Sí, senyor. I així sí, senyor. estaven tots. Pues, cada un tenia el seu xicotet atac de nostàlgia, tio, positiva, que quan deixes d'ella dius i en mantecaos la cruda realitat, la cruda ara, realitat. vamos a pavón vamos a I anem, no, anem a la crua, a la crua realitat que és la del dia d'avui la primera pregunta que jo vos vull fer és i ho he volgut deixar ben clar eh, perquè últimament m'he tocat parlar en paper segellat no? però <coughs> seria injust dir que el València està parat seria injust però crec que sí podem dir que el València està atascat senyors jo és que bueno, jo parlo més allà jo quan un comentari, Manolo, i al final la reflexió que fem és eh, aquell estiu, aquell estiu de famós de la marmota, jo ahir va parlar, vaig parlar de la marmota, però avui he de tornar a la marmota, aquell famós estiu de la marmota, Manolo, uh -huh. si recordaràs, perquè tu eh, vas estar al davant de, del programa en Ràdio 9, la taula esportiva, durant tot aquest estiu, no se me res. Res de res. Quin estiu era, perdona, Salva? L'estiu de la marmota, l'estiu que el València acaba al final fitxant a Oliveira y a Canovio. Ah. Y que todo era hablar de que van a arribar refuerzos que No, era, que eh, no, no, no, no, te era hablar de El Piojo y de todo... Va a ser el estudio de comenzar... el estudio 2000, de 2003. Eh, el de la segunda liga, señores... 2003. estudio de la segunda liga, el estudio de 2003, perfecto, Vicente... ...y prueba va, va haber un una paregudo. Entonces no era el de Piojo y de todo... Sí. Sí, sí, la primera liga no estaba el piojo. Eh, era la tornada del piojo, la suposada, el reforz de ah, la edad. perdón. O la suposada <clears throat> tornada del piojo. Vale, vale, vale, perdón, no está bien. O que se fichaba esto ya estaba el pare de Soler, pero darrere... La gasela. La gasela. La gasela. I a va un estilo molt semblant, el anterior. o una etapa molt semblant, on el era barrera de un lateral esquerre. No recuerdo quina temporada. No sé, no, o rebel·lia era. Isa, Isa, y al final creo que va bien de revelar la última hora. Ah, una de las que de, de Clemente, Clemente, un colombiano que choban en el Boca uno Pero cuéntame una cosa, es que no paraven de pegarle de a lo Matéis y a la Matéis a posición i la <laughs> lateral esquerra. voy a dir, Jo, jo... Tinc por de que aquest estiu siga molt paregut. Pues va, va pinta... Tinc por de que siga molt paregut. Jo, però el que dic, Salva, perdona, perquè, perquè és que jo no dic que el València estiga parat, seria no, mentir no. dir que el València està parat. El que està és bloquejat però una situació bloquejat. complicada. Això sí, que, això sí que està millor definit, la paraula bloquejat, bloquejat està millor claro. definit, perquè mira, al final García Pitarch te pot caure bé, te pot caure mal, te pot agradar, te pot no agradar... Eh, cada un té, això és com d'entrenador, cada un té un director esportiu en ment, jo si fora el València l'amo a lo millor no haguera fitxat a García Pitats, lo que no lleve de dir que, que sap de què va el rotllo, però trobe, eh, insistís, García Pitats pot ser moltes coses, però lo que no és és tonto. No, tonto no és. Ni molt menys, eh? En cap no, moment. No. Lo que no és és tonto. I García Pitats no està esperant a que Jorge Méndez diga va, que ja l'han venut André Gómez, perquè el tema sí, eh? Jo estic convençut que el tema sigui que ja l'han venut, ahir teniu. I diguen, vale, l'han venut per 10, 10 euros. Suso, ne tens 3, ne tens 7. I llavors Suso ja se'n va al mercat. No, no, és que això no funciona a Xina. Això, pot, això li pot passar a un director esportiu novato i li passa una, una vegada. A la, segon, al, a la segona operació no li passa. Suso sí està manejant operacions. Ara, que pot quedar bloquejat, sí, però parant no està. Ahir parlarem en Superdeporte en el president de la NUS i el president de la NUS reconeix que el València està en l'ajo ara. Però, quant de temps pot estar el València en l'ajo? Ho va ser d'una altra manera. Claro. Una altra situació en el que el València... Quant va aguantar l'equip del que vols un jugador? Una altra situació en què que el València... Quant va esperar? Eh, estigui bloquejat. Quan Rufete volia fitxar Cullate i Peter Lee no era l'amo. Tingué tres acords en l'Anderlecht. Vale, per 10 euros te'l traspasse, però eh, si no més dus el dimecres de la setmana que ve l'acord se trenca. Tingué tres acords en el que que van, se van caducar en el mm. temps, que segurament ara García Pitas tindrà situacions Exacte. similars, no Segur. sé si exactament en el temps, mm. però si després demà arriba al Boca o arriba... Mm el Chacarita i dona un euro més per el central eh, paraguai Gustavo no, Gómez Gustavo Gómez pues no ve Gustavo Gómez vull dir, no està aquest no, no està aquest demà se'n va Kostic este a, a parlar en l'Estugar perquè li diguin que jo vull anar a València però, ara mateix... però Stuttgart li dirà ja però el València que done el que dona el Chacarita claro. Suso no, van no igual... és una cosa estar parat i una cosa és estar bloquejat és una bona definició Suso no van igualtat de condicions que els seus competidors no, no. de gran problema clar que no o sigui, Clar ha, no. ha d'anar en, en altres eh, armes, eh, vale. seduir d'altra manera futbolistes, en la complicació de que tu este migdia ho deies, Manolo, és que és molt complicat com estarà el mateix de València. No hi ha un projecte atractiu, no hi ha Europa, no hi ha diners. O sigui, és que són tres hàndicaps eh, tremendos. I una, I una quarta arma, que podria ser l'anticipació, tampoc la tens del teu costat. No. Mira, la, gran, Suso, la gran manera... Suso ho té en xinès. No, no, el Suso va a la deriva del mercat absolutament. La gran manera de que no, el mercado no te lleve es en diners. Pero claro, si tenemos diners, el mercado para tú ni existís. Después, si tú eres el Sevilla, el Villarreal, o eres el Valencia de fa un año, fa dos, el mercat, tu vas al vaivén del mercat, però pots incidir. En estos moments estàs venut per lo que te diga el mercat, però, senyores, este és el València que vol Peter Lim i, i allò que anomenem low cost, una vegada Julià Montoro va definir d'ací d'una manera molt correcta. Que la tertúlia estigui molt, eh, molt, molt, molt, lluit, correcta, molt lluit. Eh, molt correcta, però que a gust se tornen locos a aplaudir. Jo no crec que hi hagi que aplaudir, tampoc és una qüestió de criticar-ho. Uh mhm. -huh. Tampoc és una qüestió de criticar-ho. Però és que el, el projecte al que va València està a la deriva del mercat. És molt sensible, perquè la manera de no ser sensible del mercat és tindre diners. I jo vull, jo vull dir una cosa a mi. André Gómez, en las últimas semanas de estar en Valencia, mm. yo no, no voy a desvelar fuentes, pero André Gómez día, y yo vas a decir la semana pasada, ni entorno ni monades, un día Chuaor. Que no, no volia anar-se. No aquí que no volia a se Mm. I el Chuaor no mentia. André Gómez no és embustero, eh? André Gómez no es embustero, és intel·ligent i és, i és un tío sincero. El Chuaor día que se volia quedar, pero sabía cómo estaba el rollo. André Gómez ya ha fet dos rodes de prensa en Portugal, una cuando en no estava en l'Eurocopa, la no estava en la llista definitiva, vull uh -huh. dir, mhm. i la d'avui, i Andreu Gómez a, dir, a pot dir... El que passa que la d'avui no, no, no, no. la d'avui és... Eh... Ja, que és molt difícil torejar quan te pregunten per Mourinho, ah. que no vas a dir que... És que, que no, no, no, però, no, Manolo, però, però, no. però per a mi eh, Manolo, molt oberta la porta quan diu eh, no, tinc, eh, no, Manolo, me, no me preocupa el que passa amb el, amb el meu futur. Eh, evidentment, Manolo, vull dir, o estàs en el València... El Chuor, quan estava en el València, dia que no se'n volia anar. I ara no ho diu. Eh, cuando estaba en el Valencia, al que desarrimaba y tenía cierta confianza, una persona que en confianza no, que yo no me quiero ir, que quiero estar más tiempo aquí, no sé lo que va a pasar, pero no me quiero ir. Pero en rueda de prensa no dio. De fe, Manolo... Eh, eh acabe, acabe. cuando porque que ni ha o sabe lo que va a haber O porque no cree que tenga tanta desinformación Que va, hombre damunt. És que eh, eh, fiqueu-vos fiqueu l'entorn avui, eh, en la situació avui que estava André Gómez. O sigui, està en Portugal, premsa de Portugal. Li pregunten per Mourinho. Podria haver pegat un, un desliz, o sigui, podria haver tingut un desliz, o, o deixar-se voler, o, o, o eh, estirar la mà al Manchester United, però no, no ho fa, no ho fa. En canvi, si, si recordeu, quan hi havia un jugador argentí així, que era Ayala, que ara mateix és un emblema del valencianisme, i s'anava a Argentina, parlava per la Ràdio Caracol, i Ayala allí en Radio Caracol, deia que se volia anar al Madrid. O sigui, és que això passava. O sigui, quan els treus del, del context d'ací se pensen que parlen per a només Portugal o per a no, el seu país però, però, i perden la noció de l'espai del temps. Gómez, però André Gómez... I André Gómez és molt intel·ligent i avui no, no s'ha clavat els dits, no s'ha pillat els dits. Sí, però si vol dir me quiero quedar en el València, pot dir-ho no ho diu. Eh? no ho diu, no ho diu. Està, perquè, no, estem no parlant, perquè estem parlant, no, no, no vull defendre allà en aquest sentit, ni tampoc atacar André Gómez, tracte de descriure. Allà, en València, en petit comitè, te diria que se'n volia anar al Madrid. allá en Valencia, banda del micro, no diarres res. en Argentina sí. allá Ayala en petit comité te diría eso ¿Vale? André Gómez en petit comité diu que se va a quedar. y no dios ya tengo dos oportunidades de decir, Señores, que Mourinho es un fenómeno pero que yo me quiero quedar en Valencia No dios Perquè sap, evidentment, el que n'hi ha. Perquè sap que no té que ah. dir no, perquè em va ficar les patas al fondo. I perquè, perquè sap... què, por orinar. Però si ho tenim arreglat no sé qui... Che, tu no t'han dit que... Saps que te vull dir? És que aquest tio te pot arreglar l'estiu. Claro, però per què no ho diu? Que jo me quiero quedar, que, que ja sé que Morillo en Volvo i Salva Fogado molt guapo, i Manolo Montal tantes tenia moño, però jo, no me, jo me vull quedar. No ho diu, no ho diu. No, jo crec que no ho diu perquè... Sap... Lo de eh, Moño tampoc, eh? Lo <laughs> de, Lo de Moño tampoc ho diu. <laughs> Eh, però jo crec que és una evidència que ell sap que està en la pole per així. Claro. Vull dir, no és que ja estiga en la pole per així per el mero fet de que siga un dels jugadors amb més mercat, que ho és. És que si el València vol desbloquejar, estem parlant d'un València bloquejat, si el València vol desbloquejar la seva situació, no pot encabronar a Jorge Méndez. Perquè hi ha alguns jugadors que, dels quals vol desfer-se el València que tenen que passar per la cartera de Mendes o perquè Mendes te puga tirar una mà. És que, malauradament, agradarà més o menys, però la figura de Mendes, que és la teoria de Folgado, sempre ha estat i va estar ahí. No, però hi ha una realitat, molt, hi ha una realitat també en, en determinats futbolistes als que pues, un determinat representant, siga Mendes o siga qui siga, els arregla la vida i a partir d'ahí, Manolo, pues, hi ha un futbolista... Santos, no? Santos. <laughs> sí, però bueno, jo volia posar... És que tu, per a desfer de Santos, que és el que jo estava dient, mm. tens que tindre Mourinho de cara. A Mendes. Perdó, a Mendes, Mendes. encara. No, però jo vaig, per exemple, a l'exemple de Falcao. Falcao no volia manejar-se d'exclus en els que estava i a Falcao no li queda més remei que manejar-se perquè evidentment, el, evidentment el manejava Mendes i Mendes a Falcao pues, li havia solucionat la vida i a partir d'ahí pues, hi ha determinats futbolistes que estan agraïts al repre podem interpretar que estan en mans de representants jo tant no diria, però si el seu representant, en este, en este cas Mendes, li diu mira André, Bonico, que si anem cap a, cap a Manchester, pues, Salva, eh, cap a Manchester. No, no, no, no vas a dir el nom, però jo conec futbolistes a un nivell que han tractat el València, però són d'un altre nivell de, representants que no tenen res que veure Jorge Méndez, i el futbolista no té ni voz ni, ni voto. voto. Això passa en el futbol. Claro, és que... I de què depèn? Pues depende de l'origen de futbolista, si és molt humilde, Exacte. i el teu repre i el representant de DJ, que teniu gana en casa? Jo dic en tot el carinyo del món, uh mhm. -huh. ahí teniu. Ara, quan tu vagues diners, van jo, eh? Sí. Sí, sí, sí, sí, Sí, sí Sí, Jorge Méndez aplica... Este en Jorge este Méndez aplica en Europa. Tenga, tío. Carlos, Jorge Méndez aplica en Europa lo que els primer gran representante del mundo de Sudamérica, Casal y Cisterpiller, y, y, el brasileño este, cosa se y Figer este... Figer y Becali. I Becali. No, Cali no y un altre argentí el que venía así en el Piojo, no me recuerdo, eh, Mascardi. Eh, Mascardi, correcto. Ixa es la pràctica que aplicar... Invertir en futbolistes. I al final el futbolista menja la teua mà per a bé o per a malament. 12 i 32. Pausa per a la publicitat i en tornar llegim o sentim la segona tanda de missatges en el WhatsApp. 6298-0336 La pregunta que estem fent esta nit ja la coneixeu. Considereu intransferible André Gómez? Per quin preu el vendríeu? Després li preguntaré a Carlos Bosca, Vicent Sempere a Folgado el preo por el cual ellos vendrían o pensen que pot venut André Gómez del Valencia con el fútbol. 12 y 32, una pausa i en Minga. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Onda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Onda, the power of dreams. Center Auto. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Si quieres ir al cine, necesitas una entrada para ver un concierto Entrada. Sin entrada no vas al fútbol. Si no tienes entrada, no haces nada, salvo este mes. Porque este mes en Ford no hay entrada. Aprovechate del final del pibe con los Pibe Days de Ford. Infórmate en tu concesionario Ford. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 1274, el promès és 6298 627980336 és el WhatsApp, la pregunta és si considereu intransferible André Gómez i per quin preu el vendríeu, i és la pregunta, o les dues preguntes d'avui, i aquestes són les diverses respostes. Buenas, soy Pablo de Albaya, siempre he sido al seu de Junts, Y como siempre, la meva aceptación para Manolo, para Salva y para el técnico Arturo de Gal. Eh, para a mi, intransferir amb, amb Gómez, yo creo que eh, por una quantitat pero aguanta, per exemple 66 65 millones yo creo que sí que traspasaría porque tampoco creo que valga tanto André Gómez y por esa quantitat yo sí que traspasaría en cada que considere un jugador útil, importante de cada proyecto eminente de la temporada que ve para Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Simó y mi respuesta sería que no hay ningún jugador intransferible, ninguno. Mm, y voy a hacer mención a una cita que tiene mi hijo en su cuarto que dice, creo que es de Alfredo y Estefano, y dice, no hay ni un jugador tan bueno como todos juntos, o algo así. Creo que esa sería la mejor reflexión, el formar un buen equipo y un buen bloque. Hola, buenas noches, Manuel Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, ya me conocéis, soy José de, Mislata. Y ante la pregunta de esta noche, pues la verdad es que, mira, yo creo que ningún jugador eh, ha demostrado lo suficiente como para considerarse intransferible en esta última temporada, con lo cual André Gómez pues, eh, pues, pues perfectamente eh, puede tener la carta de libertad. O sea, para mí no, no, no, no, va, no va a dar, vale que tenga mucha calidad y que hace dos años haya tenido bastantes destellos en partidos, pero la verdad es que esta última temporada ha sido realmente desastrosa, con lo cual eh, ya sea André o sea, yo ya sea cualquier jugador de la, de la plantilla, para mí son todos transferibles. Así que nada, bueno, eh, ánimo y, nada, eh, un abrazo. Hola, buenas noches. Soy Nacho de Valencia y yo lo vendería por los 65 millones que, piden en un principio, porque como no, no vamos a sacar un céntimo por, por ni por Enzo, ni por Piatti, ni por Negredo, pues o bien se llevan en el bote con, con André, todos allí a la lluvia, a hacer pachanguetas allí, o bien que, que se los quede quien quiera, porque vamos, hay que sacarlos del Valencia como sea. Hola, buenas noches a todos. Eh, yo quería dar mi opinión, soy Pedro. Pedro Valero de la Puebla. Ah, y un saludo a Carlos Bosch, qué grande eres, capitán. Y respecto a la pregunta que formulabas hoy de si venderíamos a André Gómez, yo diría que no. Yo diría que hay que ponerse firmes ya. Y si ese jugador va a ser nuestro buque insignia, eh, por la juventud, por la valía y por el empaque que tiene dentro del equipo, eh, no hay que hacer como con Otamendi, que nos toman el pelo. Lo que no puede ser es que vengan aquí un tío, tú le digas 60 y, el tío te diga, no, es que yo me quiero ir y valga 30. No, tenemos a favor nuestro que el jugador se quiere quedar, joder. Pues vamos a hacer para que se quede. Hay que mejorar el contrato, se le mejora. Lo que no podemos hacer es bajar los pantalones y que nos dejen, ¿eh? ahora en pretemporada ya, con uno de nuestros pilares básicos. Y, si se tuviese que ir, yo mínimo por 60 millones. Hombre, que el jugador es nuestro. Lo que tenemos que hacer es, si hay que venderlo, venderlo bien y punto. Venga, este, este cracks, buenas noches. Medic Víctor y soc de Santa Madalena de Pulpis. El cero euros. Els bons no els venen. Hola, buenas nit. Eh, de Valencia y creo que eh, André Gómez, intransferible no debe ser i per 65, 60, milions d'euros, jo el deixaria, el deixaria així. És un xor que no, no dona rendiment i no ha ficat els gols que té que ficar un xor en aquesta posició. Bona nit. Que yo me sé que tu móvil tiene el trajet 2,79 mentre Folgado no vaya... No he sentido este trozo de la letra. que yo me sé que tu móvil tiene 3G. No gracia. no había escoltat a ver Si la canción WhatsAppéame, pues tendrá que de este. cosas. que yo me sé que tu móvil tiene 3G. cada vuelta más esta canción. Cada vuelta eh? grande más. Cada vuelta más sí, sí, sí, esta canción. Bueno, pues 12 y 39. Per quién preo considero considero que estaría... Tengo una pregunta para Carlos que probablemente conega ahí la respuesta. Eh, la cláusula de André Carlos, al final, ¿está asignada, no está asignada? ¿Son 100 kilos? Són 85? Jo crec que està sobre 100 milions, però no sé... No, no m'arrisca a dir si són 110 o són 90. Exacte. Però està sobre 100 milions. És que jo no, no, no sé exactament si, si al final se va signar... Una medalla Mendes, que no ho sabem. O, o quina és la clàusula d'Andrés. No, no, no, no tampoc. Eh, jo ja fa temps que antes... Diguem, que a lo millor no firmes ni clàusula, eh? Que, que antes capaz de dir a... tu no me firmes clàusula, que jo quan el traspase no te deixaré nueve, ja, tranquil. Ja fa anys antes de que arribara Mendes a, a, al control o a l'entorn del València, uh -huh. llámalo com quieras, uh -huh. els últims anys dels últims presidents, bueno, de Llorente, perquè ha sigut... Ja no te tenien la clàusula de València, eh? sino que ni una época que la cláusula... Eh, no, la cláusula no te la diuen, notícia, ya no te la que Valencia no te diera la cláusula. no porque te a hacer trampa, sino que al final els ya ja en el freno y después que ya cosas coses que si trampa con, con la cláusula de mata que subía y bajaba dependiendo de lo que <laughs> le quería ¿no? Pero que ya fates que incluso no te fan y esas cosas. Ahí tienes el ejemplo de Mar Bartra, el, ejemplo de Tiago, que también le baixaba la cláusula ahí ya. ja no, una, no quiero defender a Méndez, però ja no t'ho diuen tan alegrement. No, no, evidentment. En torna a Hi havia una època que el club presumia de club. No, però, però coneixíem la de Otamendi, cone, coneguem sí, la de, sí, la de Alcácer, però la... Gallà... Però de repente la de està com en una nebulosa. No coneguem si són 90, 100, 150... 110... No, volguem ficar-se en 50 ja hi no. Exacte. Jo crec no que la conec, eh, vull dir 90 que i 100. És una barbaritat que vingués un club i pague la clàusula de 90 quilos, que evidentment no va ocórrer si André, si André ix este estiu, però que és un misteri. Però per anar a la pregunta, sí. per a mi, el preu d'André Gómez són 60 quilos per com està el mercat, perquè l'altre dia estàvem escoltant l'operació de Ballí, el central del Villarreal, l'Arsenal... Jo és que he dit, vull dir, no considera Ballí un mal central. No. Ja, Ara, no. 35 quilos, he flipat en colors. És un eh? central, eh? és un central. I no, no, he flipat en colors. Doncs estem parlant, André, un jugador creatiu dels que n'hi ha com a molt 10 en el món? André Gómez? Igual n'hi ha més, però bueno. Bueno, d'eixe nivell, Carlos, ara mateix... Arriba Pablo Leiva i César Izquierdo te'n diuen ahí una barbaritat. Sí, correcte. Però... Ara mateix, vale, eh, convocats en Eurocopa o Copa Amèrica, d'aquestes característiques, en eixa edat, molt poquets. No, no, no, yo no l'altre dia se parlava així, no sé qui va dir, és més bonito que otra cosa, crec que va ser Manolo, jo, jo, digui, jo no compartís. Jo digui eh? i continuo dient... Jo no, jo no compartís, jo crec que André és un gran jugador, eh? Total. Més bonico és un gran que bo. Jugador. Jo sempre dic que és més bonico que bo perquè me pareix que és un jugador que és el... Que tu ha... també eres des de, que diu això, has de veure. Sí, sí, perquè hauria de... Vaig escriure, escriure eh, hauria de, eh, per a mi, aportar molt més tenint en compte que és molt xovital, però jo crec que... Eh, I, de fet, el, el periodista portuguès en el que acabeu de parlar Pedro Acevedo. Eh, curiosamente, es el matiz problema que en el Valencia. O sea, eh, así es titular, <laughs> pero pero de No saben un colocarlo, pero eso es el, de tres campistas, ell es el cuarto. Yo estaba para en Pedro... un llegador, es un llegador. Yo en Pedro Acevedo eh, de, la conversa que hem tingut para a, eh, tal, y Pedro me decía... on ha jugat més en el València? Eh, en el centre tal o, o, o tirat a l'esquerra? I, i, Pirallo, i Portugal... ha jugat alguns partits tirat a l'esquerra, però la gran majoria s'ha jugat en el centre. Ah, no, Portugal jo... juga igual que el València. Claro, és que, i, i, i... Ahí, te, te, te, Portugal pot tindre problemes per a ubicar André perquè Portugal no juga entre Claro, amigo, es que... Sí. però és que, és que tu a mí en el València no me pots dir ¿Dónde pongo a Andrés? Usted no vale de entrenador André ¿de qué juga? No, no. André, ¿quién futbolista En el València, es? de llegador. No, no, en un 4-3-3 en dos perraere, tio. Vale. O, o, si jugues en els tres de davant, caigut a la banda esquerra, probablement. Ara, que tu me digues en Portugal que pot triar entre 100 o 50 I, futbolistes... I estem d'acord que, que el si sistema... No li trobes... A mi és que me fica molt nerviós, perdona, Sempere, perquè... Es como si a Manolo le nombras al entrenador ese de Andrea ha hipotecado el sistema del Valencia dos temporadas. André Gómez ha hipotecado el sistema del Valencia. Pero que tiene que ser al revés. Clar. No. Nuno el ficaba porque era de Méndez. Pero que no. Pues ha hipotecado el sistema, que sí, el Valencia chúa siempre un 4-2-3-1 y Lena B. Históricamente. El 4-3-3 no funciona más. Que tú te t'anarà un sistema fa 15 años para que te guay? ¿Se pere... Eso dice lo a Iker Jiménez, pero no me lo digas a mí, bandido. ha condicionado a Nuno y a Neville. Si tú eres el entrenador del Valencia y no cap y no André Gómez y, tus otros centrocampistas son Enzo Pérez, Parejo, Danilo y la madre de Topo. Tú no eres buen entrenador, tío. Tú no tienes que encontrar sitio a ese jugador. Pero porque no tiene una posición definida ese futbolista. Que no es ni ficha punta como entrenador, se Que ya sé que no es un creador. Llegador, llegador. Tú me la definís como llegador, Carlos. Pero ¿cómo que llegador? ¿Será delantero o no es delantero? ¿Y qué era? Home, pero, pero Lampard fea no, no, gols. No estoy comparando a André Gómez André con Lampard. no marca gols. ¿Lampard era un llegador o no? Pero, pero, pero, pero fea gols. Andrés no sacaba. Andrés, André, no es definidor. Andrés André es un tío que te fa la conta ràpida i te pega l'arrencar. I, evidentment, no fas gols que fa l'altre. Però hi ha futbolistes que són aixina, tío. Vull dir, si tu en el València dius, no, és que jo tengo un sistema que no me cabe. L'altre dia en Miguel Castillo dinant, a mi quasi me pega mal el dinar. No, a Silva en el València on el ficaries? Home, pues, entonces, pues dos. Vull dir, eh, jo és que ahir de Miki Tú al Madrid, el, el, el Club valor xuen un 4-4-2 y xuen o xuen mal? Vale. yo dice jugadores complica sería que pues mal. tema. Entonces tú, dices ¿cómo me dices que, que André Gómez te condiciona el sistema? Pues yo... Pues usemos, pero yo suscribo cada palabra que acaba de decir Vicente Yo creo... Claro que, tiene que tienes que buscar un sistema para ese jugador, porque es mejor que todos los demás. Eli eh, Parejo. No, va, no va a demostrar. No va a demostrar, eh, eh, no va a demostrar eh, Carlos. Eli Parejo, ¿con, ¿con qué no? Con, no va a demostrar. Que no va a demostrar. No va a demostrar. New York que André. Ha donado destellos. Sí. Ha donat destellos, Pero no... Que no destinen lo de Parejo, pero que son jugadors diferentes que pueden jugar perfectamente. Carlos, cuando no está André Gómez, ningú el tira en falta, nano. Sí. Quan no está André Gómez, ningú el tira en falta. És aixina, tio. Sí. A mi m'agradaria que fora més decisiu. Si, reconé la qualitat que té la classe, que és, molt, és el més guapo. <laughs> Però és que no, no, no, no, no, no m'aporta el que m'aporten altres futbolistes. Pues jo... I m'agradaria que aportara molt més, que sé que ho aportarà en el Manchester United, nano. Però és que així, així Però, hem d'acotar no, la pregunta. O si se queda així, no. allestaran el convertirà en el supercrack. Y mos pagarán 100 kilos la pregunta, pero entonces tú, si eres Neville tú agredísate en la banqueta, André, para ficar aquí. Para chubar en otro sistema. No, no, no, no, no te amagues. Para ficar aquí. No, a ti, No, para ayudar en otro sistema. ¿Pero para poner a quién? En dos ayudar en dos avantes. ¿Pero, pero queréis decir? Negredo y Alcácer. Negredo y Alcácer y por la izquierda. Yo a Negredo no había posado. Yo, yo ah, ficaría... ya, ya, ya no sé ah, la pinta la falla. Y por la izquierda, Piatti. Pues, eh. Mira Me Me embache, mira les de Neville. Me embache. André la fica cuando ha Contamos a Neville como entrenador y tú y yo lo hemos defendido. No, no, no, no. Y tú y yo, lo hemos defendido. a mí no, Mr. Black Hole no contaba Pero a mí tú no más contéstate en cara. Tú me estás diciendo que Andrés este año te mediatizaba la, la, Yo con un Espíritu Santo que lo recibe, lo empoma, pum, André vale. Que tú te digo que me hagas un once sin poner a André. Eh, ¿Esta temporada? Sí. Es que esta temporada, lamentablemente... Ya te lo he dicho tres veces, ¿eh? Pero Carlos. estamos hablando de esa temporada con Andrés. Lamentables todos, menos los pues porteros. Pero estamos. ¿Pero qué hablamos? ¿La temporada del doblete o de estas? ¿En empere? Pero falta te digo una cosa. Para que te agarra el bow, va. No, no me agarra el bow en cada momento. Yo te di sí, sí. 11, 11 ¿Qué quieres decir? Pues mira, no, Santi Mina, Rodrigo Moreno, eh, Paquito Alcácer. Mira si eran futbolistas. Pero pues, dime el 11. A partir del Miss del Camp. Sí, yo chugaría en parejo. por ejemplo. Yo chugaría en parejo y Enzo Pérez. Bien. ¿Vale? Parejo y Enzo Pérez. la Fegulí en la derecha porque es el mejor futbolista que tenía el Valencia en banda ¿Sí? o Cancelo, per Santi Santimina y en punta Alcácer y Naredo. Para mí. o, tú... o Alcácer y Rodrigo. Y, y no te está... Y Santimina, tú, que es un delantero, lo pones en la izquierda para dejarte Andrés en el banquillo. a veure una cosa. No, no, tú eso lo ves coherente como entrenador. Más por tengo ahí me Santi Mina que, que André Gómez. Gómez sí, que marca però, mejor però, i tot. Però Manolo, però, no, no xua ante la banda esquerra. Tu Santi Mina però no xua ante la banda esquerra. En de temporada. Bueno, Manolo, m'ha portat més. Jo, sí, no, jo no he dit sí, si al principi, no al mig o al final. Jo no he dit si al principi, al mig o al final. Yo no he si al principio al mismo o al final... Galícia calidad jo... a tu ha convencido al final... Galícia calidad Calidade, que, Manolo. que tot y això li vas posar Lluís Semanó al principio de temporada... Sí, sí, sí, sí però això Manolo, té mèrit. Això Eh? que dius és cert, ha portat, però no jugant de banda esquerra, eh? No, cuando, ah, toca jugar en banda, ah, en banda. Pero, pero tú, ah, pues pon el 11. Lo que te quiero decir, que tú no me puedes poner a Santi Mina en banda izquierda para dejarte para a André Gómez. Lo que no podemos estar sentint que André Gómez es la vuitena maravilla del món i l'any que l'equip classifica quart fa 4 gols i 2 assistències i en ha fet 2 gols i 2 assistències. I això és la realitat. En guanya ha fet més, de 2 gols. L'any passat, l'any passat la temporada Ander, va ser, va ser Roin? No, Roina 4 no gols, 2 assistències. Va ser, Roina. va ser Roina? Però no va ser decisiu, gols, no, no va ser un jugador decisiu en cap de les no, no, temporades. No, però En guany, I per a, la qualitat que té hauria de ser decisiu. ningú, ningú actua bé el València. Punt uno, Punt dos. I si és cert que André Gómez jo l'he vist estressar-se, no amagar-se, eh? Pequeñatres que sí que no, no, se però és un tio malas. superhonrat. És el que més corre. De... I dins d'eixes tres, acabar decidint mal. I quan té que arrencar la passa i quan la té que passar arranca. arrenca. Això és la millor definició d'Andreu Gómez. Vale, però si jo estic, estic d'acord, però si estem parlant en que tu me dius que fas un 4-4-2 pa que Santi Mina chue sí. de centrocampista por la izquierda pegado no, a banda a mi la sensació que, que no juegue André Gómez. Jo te dic que a mi la sensació Home. que m'ha donat des d'un principi és que el sistema estava condicionat per la figura d'André Gómez. Home. Perquè era un futbolista que no sabíem en quina posició jugava, però tenien que ser tres per a que entrara Andre Gómez. Perquè a 3-2 te feien falta el típic mig centre creador i el típic mig centre destructor. I André Gómez no és ni uno ni latre. És un arrancador de medio campo que le fenomenal al Barça o al Real Madrid. Però al València, tío, eh, de veres, No sé si és que no és decisiu. No, és que no és decisiu. Jo, jo tinc una discussió ahí. Necessita molts metres per davant. No, no, per, per a mi, en el Chelsea, en el Chelsea de Mourinho, Primera divisió, dos gols, quatre assistències. En guany no. Sí, sí. sí. En guany n'ha fet tres. Comptant el del Madrid. Dos tinc jo, sí. Jo crec que en guany n'ha fet tres, eh, comptant el del Bueno, Madrid. dos, tres, no, no, dos, tres. Bueno, o sigui, és igual, són, són tampoc xifres és- baixes per a mi, per a, per a Jo André que Gómez. Correcte, vull dir, dos, tres tampoc. Que no, que no, que no, no. Sustancialment no varia el, el Dime, discurs. dime, jo torno al mateix. Quants anys té? 22? Però és que tornem no, a lo mateix. No, no, no. Eh, no. Dime quants, 21 anys. 21 dime quants anys té, Manolo. 22 està costé. Pues a partir d'ahir, un any més de marxa de confiança. I estic d'acord en el que heu dit. Vale, Salva, sí, si sí, te la compre. Un any més, un, un any, Ara, si arriba l'oferta de 60 no quilos, no te va deixar vendes. tens que vendre-lo. Ah, això és un altre tema. Home, home a veure una cosa, però, jo considero que no hi ha cap futbolista que siga imprescindible, i si ve el Junet te fa 60. Au, jo el venc. Però, no, jo evidentment el venc. La plantilla que té el València però este és un futbolista sobre el que crear eh. al seu voltant claro. un projecte. Claro que sí. Jo crec que no. Jo crec que no. 12 51. O també en diu era. Saca el fas del debat. Fem una última pausa i tornem per a rematar-lo. Vinga. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Pelló porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la información sobre los cursos populares. Es con seis millors especialistas. Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido, financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. tu concesionario mini en Cuart de Poblet, Valencia. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Si la culpa no la tinc Folgado. la frase que era de mon pare, encara que ara n'hi ha molts que se l'apropien, és los números no se, no se discuten, se comprueben. Val? I què vas dir? Pues que 4 eh, i 2 eh, esa temporada i la temporada passada 4 gols i una assistència. Per tant, eh, per a tu quin preu té? 10 quilos? 5? 3? Per a mi, sí. André Gómez, no sóc capaç de tassar. Ui, I, quan, i quan, veure, si tu no el valores, parejo... Fócale, però no, no, Fica-li preu. Tu que no el valores. I quan l'Alparejo? Per quan el vens? 10 quilos? Jo, evidentment, després de veure el que ha pagat, per exemple, el que s'ha pagat... Si em fas una pregunta, te la respons tu o me la deixes respondre a mi? Com no Si fas una pregunta, me la ah, deixes respondre a mi o te la respons tu? Perdona, té raó, té raó. Val. Però estàs pegant-li voltes al nano. No, mirant el que estava dient, el que s'ha pagat per Ballí, és evident que per aquest jugador has de pagar un mínim de 45. Però tu eres el United i el compraries per 45? Jo, si sóc el United, no... no si jo sóc el United, en efecte, no, no compraria este futbolista. Val, correcte. Però això és un gust personal. És que està clar, està jo no sóc dels que pensa que té la raó en tot. A mi, André, me sembla més bonico que vos. Està clar, està clar. Pareix perfecte. Pareix pues a mi, André, me pareix... Si no a mi me pareix molt bonico i molt bo. De, si no el millor dels millors que, futbolistes que té... Per a mi el millor. Avui al València, Qualitat. que, que són André Gómez i Cancelo. En molts aspectes. En qualitat, capacitat de créixer, projecció, André, per a mi, número 1. André I Gómez i Cancelo, sense sí. dubte. Per a mi, Cancelo és molt superior a la seva projecció a la de, a la de André Gómez. Per a mi. Com acaba la temporada... Almenys està definida que juga. Està definida que juga, i sobretot d'on arrencar. Però si tu t'agrada més Barragán que Cancelo, Manolo, ja li estàs pegant la volta al discurs. Ja Ara ja t'agrada més Cancelo Torna que Barragán. I en esta emissora de ràdio, el que l'escolta tu de la nit ho sap. Pero tú ya le has pegado la vuelta al discurso. Yo ya cancelo que Barragán. No, no, no, no, no, no, no. no, te ríes, Gómez. No te ríes. No, es que me rir ese tío. Es Salva! Se fa la pregunta y se la responde. Mira, pero te estás Yo no no no se que Stan Bales 2 yo prefería Barragán. a Barragán porque era més defensiu i la no el que té que fer defendre. ¡Ahora! la progressió de Cancelo en els dos anys d'on vingué, de com començar Cancelo el dia del Córdoba que debuta, que estava més verd que el teu micro. Ah, creia que era una altra cosa, vale, sí. Val. Yeah, no sé què eh? I el Cancelo d'ara veig una progressió sí, molt major que el primer André Gómez que echó en el Valencia y André Gómez día de Wii. Así la progresión, progresión para mí es machona de Cancelo. Ya uno ya en que me digo, que digo en Pedro, Pecel en Twitter. Pedro, Pedro Valero, Pedro, Pedro Valero. compañero de Levante, Pedro Valero digo. Pedro, Valchi, eh, perdón. Pedro Valero. Carlos tiene toda la razón del mundo, tiene toda la razón, perdón. Dentro de lo malo del equipo, André tiene que jugar sí o sí. Es que esa es la esencia de todo. No, vale, tío. Si tú me dices a mí, ¿tú a quién prefieres? A, Pero es que Manuel, lo preferís a, Barragán a Cancelo. y a eh, Cancelo a Andrés. está o Andrés Gómez? Ergo, Barragán es Millor, este York. Yo les dije que están de Barragán, que el Barragán lleva eh. dos temporadas, pero a mí tenía que, yo. jugar, pero, Cancelo. Es que, si Barragán es, Millor mejor que Cancelo. Salva. y Cancelo es mejor que André, Pero tú, Barragán... que Cafu, Cafú de más <laughs> Saca batalla el... Juan, He dicho que Cancelo siga mejor que Andrés. Ah, Ara mateix? No, no he dit això. Es que tú sents lo que te dona la sí gana. Que sí que ho dir, sí, sí. Tu sents el que, te dona la gana. La capacitat de créixer, de progressió... La, la de un d'un, per a mi, superior a la del altre. Pero entonces, qui és millor, Cancelo... No estoy estic parlant ara de qui és millor, Estoy parlant de la progresión del futbolista. No entenem, i anem no a tornar... No No, el que no, me Tu. Eres tú el que no? vas pegant-li la volta... Yo... per a que jo no tinga més remei que dir que donar tu la raó de lo que tu te doni la gana. I no, tu, I no. Tens, tu tens les teues raons i jo tinc les Però no anem a tornar a l'essència del debat, és lo que és André dins de la plantilla. I jo pense que, que per molt que tu me digues que és més bonic que bo, Vale, Sempere i Manolo, te accepte això si vols. Que no, que és bo. Però, tio... Està, de que tens raó. Però aquí, aquí, aquí, aquí fiques tu de titular per sentar a André. a Santi Mina en la banda esquerra, no, que, es un punta, es que en banda esquerra chupa Piatti, que no se regatecha una granera. El recogedor lo encaga, el Mugos no regatecha Piatti, no Si no tú un entrenador... Me fotes. Si no no tú un entrenador... Tú vas a llevar a André Gómez para ficar capaz. a no, no. o a Rodrigo, que... Si no tú un entrenador capaz de convertir a Andrés Gómez en lo que a priori tú contan que es, que es un jugador extraordinario, y decisivo y desequilibrado no de Salva Folgado. Que no, no, es que no hay agute un entrenador que guacha conseguir en en No a lo mejor es Fernando Santos este guacha ha pero, pero es que no el fica ni de titular en la selección. Eso no lo Salva. Ahí se pues, Carlos, yo yo a un entrenador, ojalá siga ahí estarán, que y eh, no, es que el sistema gira en torno a André Gómez que es el número uno. No, no, no. el sistema, va a ser en torna a parejo, El sistema que gire en torno a Piatti. Ya está. Que gira en torno a Piatti el sistema. Sí, però André Gómez tampoc gira el sistema, al voltant d'ell. Home, no, gira al voltant de Piatti. És de parejo, però, André, per a Paco estarà. No, si, no, perdona, jo estic, si això ho compartís totalment. Pues André sí, Gómez no és un jugador ara sí, mateix decisiu sí, i per a mi Nuno va sacrificar per a que Nuno jugara André Gómez... Nuno és un penco. <laughs> És un penco, esa, esa, la, esa la definició. Esa, ¿no? ja, ahí ya no tienes res dir. No me fotes en Nuno. Ahí ya no tienes res a dir, és un penco. Un, penco, un penco bueno, André Gómez, para mí 60 kilos. un terrós es uno que no sabe Pero un <laughs> penco, al mes de terrós, es mantero. Porque es... Ah, me calle, que me esteu buscando Pues mira, hay que ver al Porto. Hombre, claro, y, si, y, a mí Méndez, si Méndez es el representante, representante me coloca de pivote los Lakers. La gran pregunta que me haces, y hi a, a Porto? es la gran pregunta que yo Ahí es una buena pregunta. ¿Tú que me un penco? ¿Y a AVE a Porto? es la gran pregunta que me Pues el fará, el Méndez. Senyors, anem a tancar. Per cert... Eh, este... Jo per 65 el vendria, que no t'han contestat. <laughs> per 60, al final, sí, sí, correcte. 60, 60, 60, sí. Bueno, eh, al final hi ha jocs en els que estan pitjor, eh? eh este estiu sabeu que n'hi ha Jocs Olímpics en Rio de Janeiro. Sí. Noticia, el metro de Río se estropea en el día de su estreno. O sea, queremos tener unes Olimpiadas <laughs> boniques, boniques. Fenomenal. Senyors, Vicent Sempere. Mare meva. Bueno, bona nit. Demà també ven el murciélago, gracias. Eh? Ahí Antes estaba eh, dormint i intentaré para despertarlo, hombre. Lo has <laughs> Carlos, vos, gracias. Adeu. Folgado, te soporte demà. Adeu. Discutim demà. Ai, mare. Senyors, ho deixem així. Ja sabeu que demà a las 3 més quart del murciélago amb Vicent Sempere Levante televisión y nosaltres tornem 11 i mitja. Acaba Esports 97. Comença la nit. Gracias, adeu i fins demà. amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquier...